Եթերում քաղաքագետի ամբյոն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման տեղաբնիկ ոչ թուրքական ժողովուրդների ներկայիս վիճակն է Ադրբեջանում։ Քաղաքագետի ամբյոն հեղինակային հաղորդաշարի նախորդ թողարկումներում մենք արդեն անդրադարձել ենք Ադրբեջանում հայ ազգագնացության նկատմամբ իրագործված ցեղասման քաղաքականությանը ժամանակագրորեն ներկայացնելով 20-րդ դարի եւ ընթացիկ 21-րդ դարի հանրահայտ հատկանշական իրադարձությունները։ Չկրկնեմ թվարկումները։ Հավելեմ միայն, որ այլատկացության այդ քաղաքականությունն իր ցայտուն դրսևորումներն է ունեցել եւ ներկայումը շարունակում է ունենալ Ադրբեջանի այլ ազգային փոքրամասնությունների ոչ թուրքական ժողովրդների ճակատագրերում։ Ուշագրավ է, որ հայերի, ռուսների, հրեաների, վրացիների, այլ ազգային փոքրամասնների հանդեպ ճշնամանք հարուցող դրտապաճարների շարքում խնդրահարուց էր նաև նրանց կրոնական պատկանելությունը։ Միջդեռ հա խնդիրն այլ է թալիշների, լեզգիների, ավարների, թաթերի, մահմեդական դավանանքի հետևորդ այլ կրկնում եմ ոչ թուրքական ազգությունների պարագայում։ Տվյալ դեպքում այլիետկյացությունը հիմնականում արտահայտվում է այդ կրոնակից ժողովրդների ուծացման եւ ազգային արժեքների պատմության, նյութական եւ ոչ նյութական մշակույթների յուրացման տեսքով։ Նպատակները մի քանիսն են՝ նախ արիստականորեն ավելացնել ադրբեջանական ազգաբնակչության թվականակի աճի ցուցիչը, ապա սեփական արժեքային համակարգը համալրել ուծացված հայրենի բնորանից օտարված ազգությունների պատմական նշանակալի իրադարձություններով, դարերի վերստեղծած մշակութային արժեքներով, աշխարհին իբրե բազմադարյա պատմություն ու մշակույթ ունեցող եւ որպես այդպեսին կայացած ժողովուրդ ներկայանալու հերանեկարով եւ վերջապես իջիկ դարձել հանրապետության տեղաբնիկ ազգային փոքրամասնությունների ներկայումս արկա եւ հետագա հնարավոր անջատողական մղոնների պատմաիրավական հիմունքները եւ Ադրբեջանը որպես մեկ տիտղոսակիր ազգության ադրբեջանցների ամբողջատիրական պետություն պահպանելու համար Այդ գործընթացը, ինչպես հայտնի է, սկիզբ է առել դեռևս Ադրբեջանի առաջին հանրապետության օրոք 1918-1920 թվականներին, երբ զանգվածային ջարդերի հետևանքով տարածաշրջանում մեծապես նվազեց սպանդի ենթարկված հայ, ռուս, մովական եւ հրեա ազգաբնակչության թվականակը։ Խորհրդային կարգերի հաստատման իրողությունը չնայած վերջ տվեց Ադրբեջանում տեղաբնիկ ազգային փոքրամասնությունների ֆիզիկական բնաջնջման քաղաքականությանը, սակայն արգելք չհանդիսացավ նրանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի տարաբնույթ դրսևորումների համար։ Հետևականներին ու նպատակասլաց կերպով միանգամայն աննպաստ պայմաններ էին ստեղծում ու ներկայումս շարունակում են ստեղծվել այդ ժողովուրդների ազգային ինքնության պահպանման ու զարգացման ասպարեզում կրթության, գիտության, մշակույթի ոլորտներում պետական կառավարման համակարգում այդ ժողովուրդների ներկայացուցիչների ներառման խնդրում։ Համաժամանակ արագ թափով առաջ էր տարվում մահմեդական դավանանքի ազգային փոքրամասնությունների ձուլման քաղաքականությունը։ Բոլոր հնարավոր միջոցերով կեղծում խեղաթյուրվել ու խեղաթյուրվում է նրանց ժողովրդագրական պատկերը։ Վիճագրական տվյալներում այդ ազգերին եւ ազգություններին ներկայացելով որպես ազգությամբ ադրբեջանցիների։ Սկսած 1928 թվականի դեկտեմբերին անցկացված առաջին համամիութենական մարտահամարից Այդ ժողովրդների ներկայացուցիչները, ինչպես որ ներկայումս է կատարվում, հաշվառվում էին որպես ազգությամբ ադրբեջանցիներ։ Արդյունքում, եթե առաջին մարտահամարի տվյալներով թուրքերը, ինչպես որ այն ժամանակ նրանք կոչվում էին, պաշտոնապես կազմում էին հանրապետության բնակչության 58%-ը, ապա խորթային առաջնորդ Ստալինի, այսպես ասած, բարեփոխիչ միջամտության շնորհիվ 1936 թվականից ի վեր ադրբեջանցիներ հորժորժվող այդ երկվոր ազգային մեծամասնությունը ներկայումս կազմում է ադրբեջանի բնակչության ավելի քան 93%-ը։ Լուսահոգի քաղաքական վերլուծաբան Լևոն Մելիք Շանազարյանի գնահատմամբ, որ նա արտահայտել է ադրբեջանի միաէթնիկացումը կամ տեղաբնիկ ժողովրդերի բնաջնջման անավարտ գործընթացը հոդվածում, Ստալինն այդ քայլին դիմել է նպատակ ունենալով Ադրբեջանում ապրող թուրքական ցեղերին շեղել թուրքական կողմնորոշումից։ Իր իսկ արտահայտությամբ Թուրքիայի եւ Անատոլիական Թուրքերի նկատմամբ ազգային ցեղային ծանրության կենտրոնից այդպիսով իսկ ինքնաբերաբար նրանց ցուցանելով որպես հանրապետության տիտղոսակիր ազգ, ինչի արդյունքում Ադրբեջանը դարձավ ադրբեջանցիների հանրապետություն, ինչպես որ Հայաստանն է հայերի եւ Վրաստանը վրացիների հանրապետություն։ Այդ ժամանակներից իվեր երկրորդ ցեղերը սկսեցին իրենց տեր ու տիրական զգալ Ադրբեջանում, իսկ պատմականորեն տեղաբնիկ ժողովուրդները նրանց կողմից ընկալվել եւ ընկալվում են որպես կամահարանքի ու խտրական վերաբերմունքի թիրախ։ Հեղինակի դիտարկմամբ այդ ժամանակներից ի վեր կտրուկ արագացել է բնիկ ժողովուրդների արտամղման եւ ուսացման գործընթացը, ժողովուրդներ, ում արկայությունը ոչ հարմարավետության պատճառ էր հանդիսանում երկվոր ցեղերի գիտակցության մեջ։ Եվ մարտահամարից մարտահամար ադրբեջանցի բնակիչների թվականակը սկսեց թրիչկային աճ ապրել։ Այսպես Եթե 1959 թվականի մարտահամարն Ադրբեջանում արձանագրել է 67.4%-ական ադրբեջանցիների, ապա 1970 թվականին նրանք արդեն կազմում էին 73.8%-ական 1979 թվականին 78.1%, 1989-ին 82.7%, 1999-ին 90.6%, 2009-ին 91.6%։ Վերջին հերթական մարտահամարն Ադրբեջանում մեկնարկել է 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ին եւ առ այսօր չեն հրապարակվել ամփոփ պաշտոնական տվյալները, թեկուզ խոստացվել էր արդյունքները մշակել եւ հրապարակել մինչեւ 2022 թվականի հուլիս։ Ոստի օգտագործենք ներկայումս շրջանառվող տվյալները, Համաձայն որոց Ադրբեջանի բնակչության ընդհանուր թիվն անցնում է 10 միլիոնից, իսկ ահա երկրորդ ցեղախմբի ադրբեջանցիների թվականակը գերազանցում է 93%-ը։ Ադրբեջանական եւ ադրբեջանամետ աղբյուրները նշում են, որ երկրում բնակվում են մոտ 20 ազգային փոքրամասնություններ, որոնցից ամենամեծաթիվն են լեզգիները, թալիշները, ռուսները, թուրք մեսխեցիները եւ քրդերը։ Միջդեր Ադրբեջանի բուն ժողովրդների թվին են դասում միայն լեզգիները, թալիշները եւ քրդերը, որոնք ապրում են իրենց պատմական բնատեղիներում, որոշ մասերում կազմելով բնակչության մեծամասնությունը։ Այսպեսով որոշակի տարբերակում է անցկացում ազգային փոքրամասնություն եւ բուն ժողովուրդ հասկացությունների միջը բուն ժողովուրդներ համարվող լեզգիների, քրդերի եւ թալիշների համար բերվում են հետեւյալ ընդհանուր տվյալները։ Լեզգիներն ապրում են հիմնականում հանրապետության հյուսիս արևելքում։ Նրանց բնակության շրջանը սահմանամերձ է ռուսական Կովկասին, որտեղ ապրում է լեզգի ժողովրդի մեծամասնությունը։ Ադրբեջանում լեզգիների թիվը ըստ ժողովրդագրական գնահատումների հասնում է մոտ 260 հազարի։ 1999 թվականի պաշտոնական տվյալների համաձայն 178.000 է։ Նրանք հոծ բնակություն են կազմում Ադրբեջանի հյուսիսային, Խաշմազի եւ Գուսարի շրջաններում։ Թեկուս կարող եմ ականատեսի իրավունքով վկայել, բացառապես լեզգի էթնոսից բաղկացած հոծ բնակավայրեր կան նաեւ Կովկասյան լեռնաշխտայի նախալեռնային գոտում գտնվող Իսմայելի եւ Ախսուի վարշական շրջանների տարածներում։ Դրանցից առաջինի բարձրադիր վայրերում, իսկ երկրորդի հարթավայրային հատվածում։ Հաղորդակցության լեզուն լեզգիերենը պատկանում է կովկասյան լեզուների դաղստանյան ճյուղին։ Խոսում են նաև ադրբեջաներեն ու ռուսերեն։ Լեզգիների ազգային շարժման առաջնորդների հավաստմամբ դրանց թիվն Ադրբեջանում գերազանցում է 800 հազարը։ Քրդերը մինչև 1991-1994 թվականների Ադրբեջանա-Արցախյան պատերազմը կենտրոնացած էին Ադրբեջանի արևմուտքում, Հայաստանի հետ սահմանի երկայնքով։ Ժողովրդագիրների գնահատականներով նրանց թիվը հանրապետությունում կազմում է մոտ 60.000 մարդ։ 1999 թվականի պաշտոնական տվյալներով 19.000։ Այս նկատելի տարբերությունը բացատրվում է ուցացման բարձր մակարդակով։ Թալիշները Ադրբեջանի բուն իրանական բնակչությունն են, ինչն էլ առանձնացում է նրանց հանրապետության թուրքական ցակում ունեցող բնակչության մեծամասնությունից։ Թալիշները բնակվում են Ադրբեջանի, Իրանին, որտեղ ապրում է Թալիշների մեծ ամասությունը սահմանամերձ հարավարևելյան շրջանում։ 1999 թվականի պաշտոնական մարտահամարի համաձայն Ադրբեջանում թալիշների թիվը հասնում էր գրեթե 77000-ը։ Ժողովրդագիրների տվյալներով նրանց իրական թիվը մոտավորապես 250000-ը։ Սակայն թալիշների ազգային առաջնորդների հավաստմամբ հանրապետությունում ապրում են 1-ից 1.5 միլիոն թալիշներ։ Նրանց մեծամասնությունը Բաքվի քտրական քաղաքականության արդյունքում կամ կորցրել է ազգային ինքնագիտակցությունը, կամ զգուշանում է բացահայտորեն ընդունել, որ թալիշ է։ 1993 թվականի ամռանը Ադրբեջանում քաղաքական իրադրության ապակայունացման համապատկերում ազգային շարժման առաջնորդները հայտարարեցին Թալիշ Մողանի ինքնավար հանրապետության ստեղծման մասին, որը սակայն գոյատևեց ընդամենը 2 ամիս եւ նախագահ Հեյդար Ալիևի հրամանով լուսարվեց ուժային կառույցների մասնակցությամբ։ Այս առումով կարծում եմ ուշագրավ են նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին Արընթեր Ազգամիչյան հարաբերությունների հանձնաժողովի խորհրդի անդամ Թալիշական վերացնունդ հասարակական կազմակերպության նախագահ Իսմայել Շաբանովի դիտարկումները որոնք նա հրապարակել է Մոսկվայում գործող Ռեգնում լրատվական վերլուծական կայքում։ Հոդվածագրի հաղորդմամբ Մասնավորապես Ադրբեջանի Մասալիի շրջանում, որտեղ բնակչության մեծամասնությունը մշտապես կազմել են թալիշները, 1999 թվականի մարտահամարի տվյալներով հաշվառվել էր 36000 թալիշ, ինչը հեղինակի համոզմամբ առնվազն երրակի անգամ նվազեցված է։ Սակայն շարունակում է նա. Ի զարմանս մեզ 2009 թվականի մարտահամարի տվյալներով այնտեղ ապրում էր հազիվ 15000 թալիշ։ Իսկ թե 10 տարվա ընթացքում ուր են անհետացել մյուս 20000 թալիշները անհասկանալի է։ Չէ որ այնտեղ ցեղասպանություն ու զանգվածային վերաբնակեցում չի արձանագրվել այս ժամանակամիջոցում։ Ողջամիտ մարդը հասկանում է, որ ավելի շուտ նրանց նույնպես ադրբեջանցի են գրանցել։ Նույն բեմագիրը իրականացվել է մեկ այլ՝ լիրիկի շրջանում, որտեղ դարձյալ բնակչության մեծամասնությունը մշտապես կազմել են թալիշները։ Այսպես 1999 թվականի մարտահամարի տվյալներով այդ շրջանում թալիշները կազմել են բնակչության ընդամենը 11%-ը, ավելի քան 7000 մարդ։ Իսկ 2009 թվականին Թալիշտերի թվականակն իջեցվել հասցվել է 3%-ի, ընդամենը 2280 մարդ։ Թալիշ ազգության հասարակական գործի համոզմամբ այդ քաղաքականությունը շարունակում է տակավին խորթային ժամանակներից։ Այսպես նրա հաղորդումը 1939 թվականին պաշտոնական ընդվորում նվազեցված տվյալներով ադրբեջանական ԽՍՀՄ թալիշների թվականակը կազմում էր 85000 մարդ, այդ թվում լերիկի շրջանում նրանք կազմում էին 69%։ Բայց արդեն 1959 թվականին, ըստ մարտահամարի պաշտոնական տվյալների, թալիշների թիվն այդ շրջանում հազիվ գերազանցում էր 1%-ը, իսկ Ադրբեջանում շուրջ 100 թալիշ էր ապրում։ Հետագայում թալիշներին առասարակ ջնջեցին Ադրբեջանի ժողովուրդների ցուցակից։ Իրականում գրում է Իսմայել Շաբանովը։ Այսօր Թալիշներն ապրում են Ադրբեջանի 10-ից 11 հարավ-արևելյան շրջաններում, որոնք կազմում են պատմական հյուսիսային Թալիշը։ Բացի այդ, շուրջ 500.000 Թալիշ ապրում է Բաքվում եւ Սումգայիթում։ Ընդ որում, դեռևս անցյալ դարի 90-ական թվականներին ամերիկացի եւ կանադացի գիտնականների անկախ հաշվարկներով Ադրբեջանում Թալիշների թվականակը հասնում էր 1 միլիոնի։ Բայց ահա 2009 թվականի մարտահամարի պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում թալիշները նշվում են 112000-ի սահմաններում։ Այլ կերպ ասած, ցուցանիշը նվազեցված է առնվազն 10 անգամով։ Հեղինակի դիտարկմամբ խեղաթյուրման է ենթարկվում ոչ միայն թալիշական շրջանների ազգային կազմը, այլև այդ շրջանների բնակչության թվականակը։ Միջդեռ գրում է Շաբանովը, Ադրբեջանում բոլորին հայտնի է, որ թալիշական ընտանիքներն ամենից բազմանդամներն են, որտեղ կանայք ծնդաբերել են 10-ից 12 երեխա։ Մեր տվյալներով ասում են, միայն Ադրբեջանում եւ ԱՊՀ երկրներում թալիշների թվականակն այսօր հասնում է 1.5 միլիոն մարդու, եթե ոչ ավելի։ է. Մոտավորապես այդ թվերն են ներկայացրել ամերիկացի եւ բրիտանացի գիտնականներ Կլիֆտոնը, Թիսենը, Դեկինգը եւ Լաշտը դերևս 2006 եւ 2007 թվականներին Հուսեյն Թալիշ կատարած ուղևորությունից հետո։ Իսկ Թալիշների թվականակն ամբողջ աշխարհում իրանցի Թալիշների հետ միասին հասնում է շուրջ 4 միլիոնի։ Հեղինակի տեսակետով այդ թվերը վախեցնում են ադրբեջանի իշխանություններին, որոնք չեն ցանկանում հաշվի նստել թալիշական գործոնի հետ էթնոցիդի ենթարկելով այդ հին ժողովրդին։ Ինչպես որ Ադրբեջանի միուս տեղաբնիկ փոքրամասնությունների պարագայում է, Բաքուն փաստորեն խեղաթյուրում է ոչ միայն թալիշների պատմությունը, այլև թալիշական բնակավայրերի անվանումները, ժողովուրդը զրկված է անգամ թալիշերենի իրական դպրոցական ուսուցումից, քանզի Ադրբեջանում չկա թալիշերենի արեստավարժ մանկավարժների պատրաստման բուհական ֆակուլտետ։ Թալիշները ոչ սեփական հերոստատեսություն ունեն, ոչ ռադիո եւ ոչ հրատարակություններ գրում է Իսմայել Շաբանոն հավելելով, որ պատմական անարդարության արդյունքում թալիշները կորցրել են իրենց պետականությունը։ Իսկ այն, որպես ինքնավար հանրապետություն վերականգնելու փորձերը դավաճանաբար կասեցվել են անջատողականներ հայտարարելով այն գործիչներին, ովքեր ստեղծել են Թալիշ Մողանի ինքնավար հանրապետությունը, եւ դա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի կազմում գոյություն ունի Նախճիվանի ինքնավար հանրապետությունը, թեկուզ այնտեղ բացի ադրբեջանցիներից այլ ազգություններ չեն ապրում։ Թալիշգորսչիտ գնահատմամբ Բաքուն փաստորեն յուրացրել է Նախճիվանը։ Չնայած համաձայն Մոսկվայի եւ Կարսի 1921 թվականի պայմանագրերի, այն չպետք է մցվեր այդ հանրապետության կազմի մեջ, քազի ընդամենը խնամակալության է հանձնվել Ադրբեջանին։ Հանդիսանալով Ադրբեջանի իշխանությունների Նախճիվանյան կլանի հենակետը, ասում են նա, արդեն ոչ թե Նախճիվանն է ենթարկում Ադրբեջանին, այլ ընդհակառակը Ադրբեջանն է ենթարկում Նախճիվանին։ Իդեպ նշենք, որ ահա տարիների վեր Թալի ժողովուրդն ունի իր ազգային հերոստատեսությունն ու ռադիոն, որոնք թալիշերեն ամենօրյա հաղորդումներ են սփռում Երևանից։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի մայր բուհի Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետում պատրաստվում են թալիշերեն լեզվի մասնագետներ։ Բացի այդ, Հայաստանի մայրաքաղաքում բարբերաբար անցկացվում են թալիշագիտությանը նվիրված միջազգային գիտաժողովներ, որոնց ընթացքում քննարկվում են թալիշերենին, թալիշական գրականությանը եւ մշակույթին առնչվող հարցեր։ Ինչ խոսք, այդ իրավունքից թալիշները զարգված են Ադրբեջանում։ Այնտեղ նրանք հետապնդվում են սեփական լեզուն ու մշակույթը ուսումնասիրելու փորձի համար։ Բայց շարունակենք հետևել նախորդ մարտահամարների արգա պաշտոնական տվյալներին, փորձելով դիտարկել Ադրբեջանում այլ ազգային փոքրամասնությունների թվականակների աճի կամ նվազման միտումները։ Այսպես 1979-2009 թվականներին, այսինքն այդ ժամանակահատվածում անցկացված 3 մարդահամարի ընթացքում առնվազն 10-ից 12 անգամ նվազեցվել է Ադրբեջանի թաթ ազգության բնակիչների թվականակը։ Պաշտոնապես այն կազմում է 25200 մարդ։ Թեկուս հայտնի է, որ մինչև վերջին ժամանակներս Աբշերոնի թերակղզու հիմնական բնակիչները թաթերն են։ Նույն այդ ժամանակահատվածում ռուսների թվականակն Ադրբեջանում կրճատվել է 4 անգամ՝ 475255 մարդուց հասնելով 119300 մարդու։ Հավելենք, որ վերջին մարտահամարից հետո անցած ժամանակամիջոցում Ադրբեջանը լքել է մի քանի տասնյակ հազար ռուս։ Հետևաբար նրանց թվականակը ներկայումս չի էլ հասնում 100 հազարի։ Գրեթե նույնքան անգամ կրճատվել է նաև հրեա բնակիչների թվականակը 35487-ից իջնելով 9100-ի։ Արասարակ Ադրբեջանում բնակվող ազգությունների վիճակագրական տվյալները յուրօրինակ ձեռնարկ են ներկայացնում եկվորների կողմից բնիկ բնակիչներին դուրս մղելու եւ հանրապետությունը միազգային տարածքի վերածելու մասին։ Այսպես այդ տվյալներից բարձում է, որ իրականում քանակական առումով ճագերների մեջ ասած չեն աճում Ադրբեջանի բնիկ ժողովուրդներ հանդիսացող լեզգիները եւ ավարները, իսկ ուդիներն անընդհատ նվազում են։ Համամիտ եմ Լևոն Մելիքշահանազարյանի այն դիտարկմանը, որ Ադրբեջանի բազմազգությունը բնականոն իրողություն է, քանի դեռ տարածաշրջանի եկվոր թուրքերը լրիվությամբ ճակատերի մեջ ասած չեն ազատվել տեղաբնի ազգաբնակցությունից։ Եվ ընդհակառակը, Ադրբեջանի միազգայնությունը անբնական է եւ ինչպես Թուրքիայում է կամ այլուր առաջացել է տեղաբնիկ ժողովրդերի ֆիզիկական ոչնչացման, բռնի ուսացման կամ արտամղման հետևանքով։ Կամ այլ կերպ ասած, Ադրբեջանի շագերտների մեջ հանդուրժողական բազմազգությունը ընդամենը արտացոլանքն է այն իրողության, որ այդ երկրում տակավին չի ավարտվել տեղաբնիկ ժողովուրդների ուսացման, բնաջնջման կամ բռնատեղահանման գործընթաց։